الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا <laughs> الله وشفد الله جل شانه إذن اسم صلوات السلام نبسنيك الله وبسنيك محمد صلى الله عليه وسلم فاجأ أزيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو بريته bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i da nas učini od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Zahvaljamo mu subhanahu wa ta'ala što nam je omogućio da se okupimo na ovakvom hajdli mjestu gdje ćemo spominjati ajete iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige i riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao i događaj iz njegovog sallallahu alejhi ve sellem života. Draga braćo, večeras ćemo se uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć družiti sa jednim novim događajem, sa jednom novom bitkom iz života Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je također jedan od veoma bitnih momenata u životu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam kao i muslimana koji su živjeli sa njima. A ovaj događaj i ova bitka zove se bitka na mu'ti. Bitka na mu'ti. Za, se, za koju sam ja siguran da ste vi o njoj čuli čitajući siru Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. To je jedan događaj gdje se muslimani susreli sa neprijateljem koji je bio puno, puno, puno mnogobrojniji od samih muslimana. Draga braćo, ovaj događaj je važan iz razloga zato što je ovo bilo prvi put da se u životu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i muslimana, da se muslimanska vojska sreće, susreće direktno sa jednom velikom, velikom svjetskom silom. A to je bila Bizantija. Znači, ovo je prvi put u istoriji muslimana da, su, da dolazi do sukoba između muslimana i između Bizantije. Do sada, smo kao, do sada je bilo, kao što smo vidjeli, bili su sukobi sa Kurejšijama, sa židovima, sa okolnim arapskim plemenima. Međutim, ovaj put dolazi do susreta sa jednom od poznatih svjetskih sila, kao što je bila Vizantija. Drugi razlog, druga stvar gdje se ogleda važnost ovog događaja jeste, jeste u tome što je ovo ujedno, draga braću, bila i najveća vojska koja je poslata za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Do sada smo vidjeli brojke, međutim ova, ova vojska je brojala oko 3000 vojnika. 3000 vojnika Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je spremio i uputio prema Šamu. Prema Šamu, odnosno Šam, to smo nekoliko puta spominjali i govorili, kada kažemo Šam, mislimo na današnju Palestinu i Siriju, znači današnju Palestinu, Jordan, Siriju i Liban. Znači to se nekada nazivalo Šamom, u stvari danas se naziva Šamom, taj prostor, međutim, kada su došle ove granice, ove države, znači podijeljene, taj prostor je podijeljen na ove četiri države. Zbog čega Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, draga braćom, poslao vojsku prema ovoj velikoj siri? Uzirom tome je bilo, zato što je kao što smo vidjeli, da je Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, slao pisma velikim vladarima svjetskih sila, pa je poslao Mukaukisu, koji je bio vladar Egipta. Pa je također isto bio poslao Heraklu, ili Irakliju, koji je bio vladar Bizantije, poslao je vladar Perzije, poslao je nekim lokalnim vladarima koji su bili manji od ovih vladara, poslao im je pisma u kojima ih Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam poziva da prihvate islam. U kojima ih Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam poziva da prime islam. Pa im kaže, assalamu ala mani taba al huda, neka je mir i spas na onoga koji, koji slijedi uputu, primite islam, bit ćete spašeni. Draga braćo, to su većinom bila kratka pisma. Znači, nije to bilo neko dugo pojašnjenje, nego je to bilo pojašnjenje u nekoliko rečenica. Nego je to bilo pojašnjenje u nekoliko rečenica. Kao što je primi islam, bit ćeš spašen, Allah će vam dati dvije nagrade. I tako dalje. Međutim, Običaj je bio kod Arafa, inače kod naroda uopšte, da izaslanici koji se šalju, na primjer kada jedan vladar drugom vladar, vladaru pošalje izaslanik, kada on pošalje poslanike, da se prema njima lijepo obhodi. Znači oni se nisu uzemali kao taoci, kao zarobljenici, niti su se ubijali. Međutim, ovoga puta, kada Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao jednog svog izaslanika koji se zvao uh, Haris ibn Umair al-Azdi, ashab koji se zvao Haris ibn Umair al-Azdi, koga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao jednom od vladara, tu lokalnih vladara na području Šama, ovaj jedan od vođa arapskih plemena ga je ufatio i ubio. Jedan od vođa arapskih plemena ga je ufatio i ubio. On se zove Šurahbil ibn, uh, Šurahbil ibn Amr al-Ghassani, iz poznatog plemena al-Ghassani. I to je bio povod da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao ovu vojsku koja je brojila 3000 vojnika u ovom pravcu. Znači kako bi se sukobili direktno sa Vizantijom i sa onim plemenima, većinom kršćanskim plemenima na području Sirije, znači granice Sirije i Saudije, koji su većinom bili kršćani. Kako bi se obraćali sa njima. Pogledajte, draga breću, sada. Kako ta mala vojska, kako ta mala vojska koja je, da kažemo, mogla se nabrojati na prste jedne ruke. Prva bitka na Bedru bilo je koliko muslimana? Oko 300 i nešto muslimana. Znači ta mala skupina se ovoga puta ide da se suprostavi jednoj velikoj sili kao što je to Vizantija. Da li je neko u tom trenutku mogao pomisliti, mogao sanjati da će muslimani ići da napadnu Vizantiju? Znači nije se, draga braća, ovdje desilo da je, su, da je Vizantija napala muslimane, pa da kažemo napali su ih, pa su se borili, pa su se branili. Ne, nego ovaj put muslimani idu pred tog svog islanika koji je ubijen. I ne samo radi toga, nego došlo je vrijeme da se Allahu Đalešanu vjera mora širiti. Da mora do ljudi da dođe riječ istine. Riječ Allahu Đalešanu u knjige. Riječ Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jer poslanik alaihi salatu wasallam poslan je čitavu čevečanstvu. Nije poslan samo Arapima. Nego je poslan isto tako onima koji su živjeli na području Bizantije, na području Perzije, na, na, na, na području Egipta i tako dalje. Znači, došlo je vrijeme, jer vjera Islam je vjera čitavog čovečanstva. I zato, draga braćo, ovdje, kao što smo i prethodno navodili, vidimo mudrost propisivanja džihada, borbe na Allahom Đerlašanu u putu. Jer kao što smo vidjeli u prethodnim bitkama, džihad ne dolazi kako bi se došlo do imetka, kako bi se došlo do roblja, kako bi se došlo... Ne! Nego džihad je propisan radi toga kako bi se olakšalo ljudima koji žele da uđu Allahu Đerlašanu u vjeru, da uđu. I zato prvo što se traži kada se dođe do nekog mjesta, do neke države, traži ostavnika tog mjesta da prihvate islam. Kaže im se prihvatite islam, ostaćete onake kakvi jeste. Vaši mjetak ostaje vama, sve ostaje kako je bilo, samo prihvatite islam. Nećete islam, dobro. Međutim, ovaj put šta? Ovaj put budite u mirnom odnosu sa muslimanima i da plaćajte džiziju, plaćajte danak, omogućite onima koji su među vama ko hoće da primi islam, da primi. Ako sa tim se zadovolje, i na to se pristaje. Međutim, ako to odbiju, e onda dolazi do nečega što se zove borba. Tek onda, draga braćo, dolazi do nečega što se zove borba. Jer nije dozvoljeno da se napadne neki narod, neko mjesto, dok se ne pozove u ove dvije stvari, dok se ne pozove u ove dvije stvari prijedom. Pa sada Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam šalje ovu vojsku. I draga braćo, na samom, na samom početku, znači rekli smo, da poslani sallallahu alaihi wa sallam nije lično izašao ovu borbu. Međutim, od mudrosti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam je bila, je bilo ne samo da im je postavio vođu, emira, ko će biti, nego je postavio također, ukoliko pogine prvi, ko će biti poslije njega vođa. Pa je rekao, i ako pogine drugi, ko će poslije njega biti vođa. Pa kao što je zabilježi imam Buhari, hadisu koji, e, Buhari, e, kao što je zabilježi imam Buhari od Abdullah ibn Omara, radijallahu ta'ala anhu, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam postavio Zaida ibn Harife kao vojskovođu. Postavio Zaid ibn Harife kao vojskovođu. Pa je rekao, "Wa وَإِنِ قُتِلَ fa Ja'far." Ako Zaid, ako Zaid ibn Harife pogine, fa Ja'far ibn Abi Talib. Onda neka Ja'far ibn Abi Talib bude vojskovođa. وإن قتل Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha. ako pogine i Ja'far ibn Abi Talib, onda neka bude ko? Neka bude Abdullah ibn Rawaha. neka bude Abdullah ibn Ravaha. Abdullah ibn Ravaha, draga braćo, bio jedan poznati ashab, Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, iz reda Ensarija, koji mimo toga što je bio jedan poznati, hrabri ashab, on je također bio pjesnik, volio je poeziju. Bio je pjesnik, voli, voli, volio je poeziju. I zato ćemo vidjeti kako je tu svoju poeziju koristio u svrhe da podstiče na hajr. Da podstiče prije svega sebe na hajr, pa onda i druge. I zato, kada su krenuli u ovu bitku, znači bilo je da su stanovnici Medine izašli, da se selame sa, da se selame sa onima koji idu u borbu, koji idu u džihad, da se selame sa njima, da im uče dove i tako dalje. I tada kada su odlazili, Abdullah ibn Ravaha je zaplakao. Abdullah ibn Ravaha je zaplakao. Pa smo rekli, ja Abdullah, maju kike. O Abdullah, zbog čega plaćeš? šta ti pa plaćeš? Jer neko je možda pomislio, ide u rat, pa se je prepuk. Pa kaže, Wallahi, ma bi hubbu dunja, wala sababatim bikum. Kaže, tako mi Allah, šanuhu, ja ne plaćem radi toga što volim dunjalku. Ja ne plaćem radi toga što volim dunjalku, niti plaćem radi vas. Nego plaćem što sam se sjetio, što sam se sjetio jedne prilike da Allah, poslanih sallallahu alaihi wa sallam, učio kur'anski ajet, وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيهَا I nema ni jednog od vas, a da do nje neće doći. To je odredba od tvojeg gospodara. Nema nikoga od vas, da do nje neće doći. إِلَّا وَارِدُهَا Nešto se misli do nje? Do sirat čuprije. Kaže, pa sam se sjetio toga. Kaže, فَلَسْتُ أَدْرِي كَيْفَ بِصَدَرِ بَعْدَ الْوُرُوتِ Kaže, ali ja ne znam, znam da ću do nje doći, Međutim, ne znam kako ću je proći. Znači, pogledajte, draga braća. Znači, kako su ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u tim momentima imali vezu sa ahiretom? Imali vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala? I kako im je uvijek, kao što to po sto puta spomenemo na predavanju, da su njihova srca uvijek bila vezana za ahiret. Bili su na dunjaluku, ali su im srca bila uvijek vezana samo za ahiret. I zato, nakon što je to rekao Abdullah ibn Rawaha, ljudi su učili dove, i govorili im Allah bio sa vama, Allah da, na, da, e, da, da vas Allah vrati, salihin, da vas Allah djelašanu vrati zdrave. Abdullah ibn Rawaha je tada e, recitovao nekoliko stihova svoje poezije, svoje mu'minske poezije. Većina danas pjesnika i oni koji vole poeziju su ljudi koji su griješnici. Govore samo vino, rakija, žene i drugi harami da Allah djelašanu sačuva. Međutim, među njima oni koji su bili, koji su volili poeziju, Oni su to usmjerili prema hajru. Pa onda Abdullah ibn Ravaha rekao, وَلَكِنْ أَسْأَلُ الرَّحْمَانَ مَغْفِرَةً Ali kaže, ja molim Allaha za magfirat, za oprost, وَدَرْبَةً I molim Allaha Đalašanu da me u ovoj bitci, da mi podari darbetan. da mi podari udarac. Znači da budem udaren, da preselim kao šehid. Pa kaže, pa onda kada ljudi, da sad ne citiramo stihove na arabskom, kaže da kada ljudi onda prođu pored mog kabora, da kažu, aršadahu Allahu min gazin wa kad rašada. Kaže, Allah ga uputio, kako je dobar gazija bio. Pogledajte što je na samom početku govorio. Kakve, o čemu je spominjao stihove? O šehadetu. A u prošlom predavanju smo govorili, draga braćo, što znači šehadet za muslimane? Da to nije neko da kažemo samo ubijanje, da čovjek gine, da ide, ne, nego je to žrtva na Allahom subhanahu wa ta'ala put. Jer pogledajte kako čovjek kada uradi neki had, da des maraka za džami, da dva maraka za džami, drago mu, zato što je žrtvovo svoj meta, koliko toliko za neki hajt. Međutim, šehadet je da žrtvuješ za Allahu u džalašanu vjeru i za ciljeva Allahu u džalašanu vjere sve što možeš od sebe. A najviše što možeš, to je da svoj život žrtvuješ. I onda su, draga braću, krenuli Dok nisu došli do jednog mjesta koji se zvao Ma'an. Došli su do Šama, do jednog mjesta koji se zvao Ma'an. I kada su došli tu, čuli su da se ne tako daleko od njih nalazi Heraklova vojska. Da se nalazi Heraklova vojska koja broji stotinu hiljada vojnika. Koja broji stotinu hiljada vojnika. I onda im je također došao još haber da se još toliko, oko stotinu hiljada vojnika, znači tu lokalnih plemena, također okupilo i pridružilo Bizantijskoj vojsci. Tako da ono što ćete naći u knjigama Sire jeste da se kaže da je broj vojske nasuprot ovih 3000 je bilo 200.000. Međutim, ovo je malo upitno. Znači, uvijesno da se sukobi 3000 vojnika sa 200.000 i zato jedan broj učenjaka, ovo je malo, da kažemo, na jedan, e, sa jednom rezervom prihvata ovu veliku cifru. A to je da je bilo 200.000 vizantijske vojske. Pogotovo zato što su Arapi imali običaj u svom jeziku da cifre određene kao što je 70, kao što je 100.000, da, da upotrebe za mnoštvo. Kada hoće da kažu, mnogo nečega kažu, na primjer, 70 ih bilo. Neće da kažu ograničeno 70 broj, nego da kažu i puno. Tako isto kada kažu 1000.000, 100.000 i tako dalje. Uglavnom, kako god bilo je, znači, vojska neprijatelj, odnosno vizantijska vojska je bila puno više znači puno više ih je bilo nego što je bilo muslimana. Bila je mnogo puta mnogobrojnija. I kada je došao taj haber, da se je tolika vojska okupila, draga braća, proti muslimana, da ih čekaju, tada je došlo do jednog komešanja. Tada je došlo do jednog, da kažemo, komešanja. Ne komešanje u smislu da su ljudi govorili, nećemo, nećemo da idemo, hoćemo da se vratimo. Nego se rekli, međutim, šta sada da radim? Pa su jedni predlagali da se nastavi, a drugi su predlagali da se pošalje neko, kao izaslanik Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa medinu. Da se neko vrati Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa medinu i da ga pitaju šta da radi. Jer su predpostavljali da Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije znao da je vojska toliko mnogobrojnija. Pa su rekli, hajde da pošaljemo, pa da vidimo šta će nam reći Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I ono što nam rekne, tako ćemo učiniti. Međutim, sada Draga braćo, ovdje do izražaja dolazi jedan pravi imam, jedan pravi vođa, jedan pravi vojskovođa, koji ne samo što ide po tome što ima iskustvo, nego također nasupa sa svojim imanom. Nasupa sa svojim imanom. Pa je tada Abdullah ibn Rawah ustao. A vidjeli smo da ga je već bio poslanik sallallahu alaihi sallam odredio da bude jedan od emira. Ako prethodna dvojica poginu. Pa je tada, dok su ljudi to raspravljali, ustao i rekao ja kaum o ljudi i rekao im je ja kaum o ljudi pa se svi okrenuli da ne slušaju šta će on reći pa im je rekao znači održao im jednu hudbu koja je bila kratka dvije tri rečence i da ga braću ashabi to su bili to je bila pametna generacija a što kaže se kod nas u narodu pametno mišare dovolja Znači, ona, ona kome ti moraš vlasti satima, danima, da ga ubijediš u neku stvar, da je to tako, od toga ništa nema. Znači, to je neko kome, znači, nisu sve žice na broju. Međutim, onaj koji je pametan, kad mu kažeš Allah Đalešanu naredio da klanjaš, on klanja. Allah Đalešanu ti zabrani ovo, on to ostaje. Allah Đalešanu rekao, on to prihvati. Pa Abdullah ibn Ravah ustao i rekao, o ljudi, inna leti tekrahun, lalleti haređtum tatlubun. Kaže, ono o čemu vi sada raspravljate, ono što sada prezirete, ono što, zbog čega sada pričate, kaže, to je ono radi čega ste po izašli. O čemu sada raspravljate? To jeste, hoćete li se susresti sa tolikim neprijateljom? Šta će biti sa vama? Pa to je ono radi čega ste izašli. A šehadet. Šehadet na Allahovom putu. To jeste, zar niste izašli da budete šehidi na Allahovom putu? Pa to je to. Imate neprijatelja pred sobom, imate priliku. I rekao im, druga rečenica. Kaže, وَنَحْنُ لَا biquwwatin wala 'adadin wala kathratin a kaže mi se protiv neprijatelja svog ne borimo niti pobjeđujemo radi broja ni radi niti radi snage niti radi mnoštva nego samo pobjeđujemo bi hada din alladhi akramana Allah bihi nego samo pobjeđujemo radi ove vjere sa kojom nas je Allah dželle šanuhu počastio pogledajte znači tog momenta Znači samo pobjeđujemo sa čim? Sa ovom vjerom sa kojim nas Allah djelašanu počest. To jeste ako budemo u čistom i pravom odnosu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, Allah djelašanu će nadati pobjedu. Kaže, fantaliku, pa kaže, idite. Kaže, ima dhuhur, wa ima šehada. Kaže, jer kaže, može samo da bude ihdal husnajen. Samo može da nas zadesi jedna od dvije lijepe stvari jedna od dvije lijepe stvari. A to je ili da pobjedimo, ili da nam Allah Đelšanu dadne šahadit. Pa kada su ljudi čuli taj govor, ku hutbu Abdullah ibn Ravahe, svima je bilo jasno. Svima je bilo jasno što treba raditi i svi su odlučno prihvatili da idu direktno da se suprostave ovom neprijatelju, da ne šalju nikakav haber, nego da bude što će biti. I onda također ponovo kada su došli do jednog mjesta koji se zove Mišarif, vidjeli su znači koliko je na prijatelja i vidjeli su kakav je teren i odlučili su Zaid ibn Harise kao vojskovođe odlučio da se povuku na jedno mjesto, znači na jednu, ovaj, e, na jednu ravnicu koja se zvala Mugte i da se tu sukobe sa neprijateljem. I tako se desilo. Znači na toj ravnici koja se zove Mugte, na tom da kažemo slično kod nas polju, znači sukobili se dvije vojske. Na jednoj strani je bilo Znači ova muslimanska vojska, a na drugoj strani je bila vizantijska vojska zajedno sa tim plemenima koja se udružila za njim. Pa je vojska podijeljena, musliman su podijelili vojske, znači na čelo i na dva krila i borba je počela. Normalno, ne puno, rekli smo koliko je neprijatelj bio, ubrzo se je desilo da je Zaid ibn Harisa da je poginao, da je preselio. Poslije njega je, kao što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, zastav uzo Džafer ibn Abi Talib, radi Allahu ta'ala anhu. I nije se mnogo, nije također mnogo prošlo, obijen je i Džafar ibn Abi Talib. I to ubijen je. Znači ubijen je. Tako draga braćo, što je nosio zastavu u jednoj ruci. Pa mi je došao neprijatelj i otkinuo tu ruku. Pa je on, kako zastava ne bi pala, pokušao drugom rukom da uhvati tu zastavu. Pa mi je druga ruka otkrivena. A ne sebi je imao, kao što kaže Abdullah ibn Omer, koji je učestvo u toj bici, kaže, poslije toga smo našli i tražili smo Džafar ibn Abi Taliba i kaže, vidjeli smo na njemu oko 90 uboda kaže što kopljem, što strilom. Oko 90 uboda, 90 rana je bilo na tijelu Džafir ibn Abi Taliba. Kaže, brojali smo ih, koliko ima ih. Ali kaže, sve je to bilo, kaže, na prednjem dijelu njegovog tijela. To jeste, nijedna ta rana nije bila na leđima. To jeste, nije se okrećao, nije bježao. Nogo je toliko hrabrost imao da je sve to dočekivo, a da je bio okrenut svojim licem, prema neprijatelju. Znači ovaj hadis da bilje imam Buhari od Abdullah ibn Omara gdje kaže Abdullah ibn Omar, "Wa kuntu fihim fi tilka al-ghazwa." Kaže ja sam bio sa njima u toj borbi i kaže "Faltamasna Ja'far ibn Abi Talib", pa smo kaže traf, tražili Ja'far ibn Abi Taliba, pa kaže kada smo ga našli, brojali smo kaže izbrojali smo 90, 90 i nekoliko bid'an wa 90 min ta'anatin wa rumyatin. Kaže 90 i nekoliko rana smo na njemu našli. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u hadisu koji je zabilježio imam At-Tabarani u svom dijelu al muajam Al-Kabir, od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, kaže Inna Allaha abadalahu bijadejhi dženahajhi yatiru bihima kejfe ješa. Kaže Allah jalla šanuhu mu je, zamijenio te dvije ruke sa dva krila u džennetu i sa njima leti kuda on hoće. I došlo je također u drugoj predaj, kaže Džafer je sada u džennetu, leti sa Džibrilom i sa Mikailom. Leti sa Džibrilom i sa Mikailom kuda on hoće. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je to obavijestio. I nakon pogibije normalno, nakon pogibije Džafir ibn Abil Taliba, sada vodstvo uzima Abdullah ibn Rawah. Abdullah ibn Rawah, onaj o kome smo govorili. I sada ponovo dolazi do izražaja njegova poezija. Znači u tom momentu, kada ovi prije njega bivaju ubijeni, opet njemu, da kažemo na pamet, pada poezija. I tada Abdullah ibn Rawaha obraća se sebi, svojoj duši, Znači normalno kao čovjek, zadesi čovjeka malo strah, Znaš kako ti je duša, nije duši lahko da gleda kuda ide. Međutim, tada Abdullah ibn Rawaha se obraća sebi, svom nefsu, svojoj duši. I kaže, وَمَا لِي أَرَاكِ تَكْرَهِينَ الْجَنَّةِ Kaže, pa šta ti je, vidim te, to jeste svoj dušu. Kaže, šta ti je, vidim te, kako prezireš džennet. To jeste nećeš da ideš, nemaš smjelosti. Jel to prezir je žena? U tom smislu hoće da kaže svoj nefsu. Da kaže uzo zastavu i borio se Abdullah ibn Ravaha dok također nije preselio, dok nije preselio kao šejik. Međutim, u istom vremenu, draga braćo, poslani sallallahu alaihi wa sallam u Medini, kao što je zabilio imam Ahmed u svom musnadu, od Ebu Katade, sa Hasan Sanadom, poslani sallallahu alaihi wa sallam se popeo na svoj mimber, odakle inače držao hudbu petkom, I naredio je da se svi ljudi pozovu. Da se kaže as-salatu džamija. Da se ljudi pozovu kao što se pozivaju na namaz. I kada su došli, poslanik sallallahu alaihi wa sallam se popeo na mimber. I počeo je sve da im govori što se dešava na muti. Jer ga Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio. Znači to su bile odlike Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nije to bila nadnaravnost Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam. Nego su to bili počasti odlike kojima Allah subhanahu wa ta'ala dao. A mi smo prvo predavali sa kojim smo počeli ovaj ciklus predavanja, smo govorili o odlikama Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa je ovdje poslanik sallallahu alaihi wasallam se popeo i počeo da govori. I kaže, pa je kaže zastavu držao Zaid ibn Harise, pa je kaže ubijen. Pa je kaže preselio ko šehid. Pa je rekao, fastaghfiru lahu. Kaže, pa molite Allah da mu oprosti. Fastaghfiru lahu. Pa su ljudi tu rekli da mu Allah žele šanu oprosti. Pa kaže, pa je zatim uzeo zastavu Džafar ibn Abi Talib. Pa i kaže preselio kao šehid. Pa molite Allaha da mu oprosti. Pa su ljudi moli Allaha djelašanom. Pa kaže pa je sada uzeo zastavu ko? Uz Abdullah ibn Rawaha. Pa i kaže preselio kao šehid. Pa molite Allaha djelašanom da mu oprosti. Fa stakfaru lahu. Pa su ljudi uputili Allahu djelašanom dovu da mu oprosti. Pa kaže, a sada je, kaže, uzeo zastavu sejfun min sujufillah. A kaže, sada je zastav uzeo sablja od Allahovi sabljih. Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, Allahumma, huva sejfuke fansurhu. Allahu dragi, on je tvoja sablja, pa ga pomozi. Tada je vodstvo uzeo Halid ibn Valid. Tada je vodstvo uzeo Halid ibn Valid. Jer kada je pogledajte, ubijen je bio i Abdullah ibn Ravaha. Pogledajte što znači u tom momentu da čovjek bude pametan. I tada jedan ashab koji se zvao Thabit ibn Akram, je tada je ljudi rekao, ja ma'šara muslimin, istalihu ala rađulin wahide minkum. kada ubije Abdullah ibn Rawaha. Vi znate što znači, sigurno ste slušali, gledali, što znači kada komandant u jednoj bici pogine. Znači, obično nastane Rasulo. Međutim, ovome ashabu je odmah palo na pamet da prvu stvar koju treba da uradi, da povije česte da kaže ljudima, ljudi morate da nađete ko će vam biti. Ko će vam biti emir, ko će vam biti komadant. Pa je rekao, ja ma'šar al muslimin zadaro se, o skupina muslimana, istalehu ala wahine minkum. O ljudi, nađite jednoga među vama ko će biti. Pa su ljudi rekli, kalu ente, Pa su mu ljudi su mu rekli budi ti, pa on rekao ne, ja to neću. Pa rekao neka Halid ne vali to bude. Pa Halid ne vali je također odbijao, međutim na kraju je prihvatio. Pogledajte, draga braćo, koliko su se bojali odgovornosti. Kažu ti, ne, ne, ne, ne, ja za to nisam. Jer znao je da u tom momentu, kada je bitka, da Halid ne vali bolji od njega. Da to poznati vojskovođa, koji ni jednu bitku nije izgubio. Osmani kada su izgubili na Uhudu, koji je bio vojskovođa mušlika, bio Halid ne valid. Nijednu bitku nije bio izgubio. I tada je Hal ibn Velid preuzeo vodstvo. I tog dana je bitka završena. Tog dana je bitka završena. Bitka je nastavljena sutra. I sutra nakon što su klanjali sabah namaz, jer tak je bio adet ratovanja, da na jednom polju ratuju, kada padne noć, ako niko nikoga nije pobjedio, da se povuku i da sutra ponovo nastavlja. I sutra, poslije sabah namaza, nakon što su klanjali sabah namaz, ponovo je bitka nastavljena. I sada ovdje dolazi do izražaja inteligencija, iskustvo i mudrost Halid ibn Valida. Normalno, muslimana je puno, puno manje nego vizantijaca. I tada je Halid ibn Valid izdao jednu naredbu. A to je bilo da je rekao, kada bitka počne, znači normalno, ima desno, ima čelo, ima desno krilo, ima lijevo krilo. Rekao je neka desno krilo pređe na lijevo krilo. U toku same bitke, A lijevo krilo neka pređe na desno krilo. A kaže neka jedna skupina, pogledajte ovo, neka jedna skupina boraca, vojnika, neka bude na kraju. I kaže oni samo neka idu gore dole, neka idu od zada prema naprijed, nazad, naprijed, nazad, naprijed. Samo znači neka se kreću. Tokom cijele bitke, oni samo nek svoje konje okreću u krug. Znači da ide naprijed, nazad, naprijed, nazad. Zbog čega? Kako bi neprijatelj pomislio da im dolazi pomoć da im non stop pristiže pomoć. I kada dolazi do premještanja sa desne na lijevu i s lijeve na desnu, znači stvara se, da kažemo jedan način, znači buka ljudi misle da ima puno više ljudi nego što ima. Jer inače, nek sada ljudi, nek svi navrnu, neka krenu odva, znači pomislit će se da je ljudi mnogo više nego što je inače. I kada su Bizantici vidjeli to stalno okretanje muslimana, pomislili su da im dolazi pomoć. Pomislili su da im dolazi pomoć. I tada su se Bizantici povukli. Povukli su i muslimani, povukli se Bizantice. Tako da je ovdje Hal ibn Velid spasio, da kažemo situaciju, da den dođe do jedne velike katastrofe. Jer pogledajte koliko je, koliko je draga braćo, situacija teška bila. Znači, prvi vojskovođa muslimana je poginuo, drugi je poginuo, treći je poginuo. Znači, sve te opcije, da kažemo, koje je bio postavio poslanik sallallahu alaihi wasallam, su, znači, da kažemo, svi su oni bili preselili. I ne samo to, nego kao što je zabilježio, Imam Bukhari son sahiju Qajs ibn Abi Hazima. Da rekao Khalid ibn Walid, radijallahu ta'ala anhu, kaže, lakad im qata'at fi jedi jevma mu'te tisa'ate sujuf. Kaže, na dan mu'te, kaže, ja sam svojom rukom polomio devet sabri. Svojom rukom sam polomio devet sabri. Znači, pogledajte to, draga vreću. Svojom rukom polomio devet sabri od žestinije te borbe. Sada kod, i s ovim povlačenjem, da kažemo, je završena, je završena bitka na Mu'te. Sada ovdje jedan broj historičara, čak ima i među muslimanskim, među islamskim historičarima, neki koji kažu da je Mu'ta na jedan način bila poraz. Da je Mu'ta na jedan način bila poraz. I to mišljenje su da su upali mali, mali broj historičara, kao što je Ibn Sa'at. Mada u mnogim, ili da kažemo nekim dijelima na našem, na našem jeziku, ćete naći da se Mu'ta ubraja u veliki poraz muslimana. Međutim, ta stvar je netačna. Ta stvar je netačna da je bio potpuni poraz u pravom smislu, nikom slučaju nije bio. Jer pogledajte, da li su Bizantinci došli, znači Musman su otišli na Bizantijsku teritoriju, da li su i oni potpuno otjerali sa tog bojnog polja, da li su uzeli od muslimana ratni plijen, da li su i porobljene, nego je samo 13 muslimanskih vojnika tu preselilo kao šehid. S druge strane, bilo je muslimana koji su uzeli selab, znači koji su uzimali ratni plijen, međutim to je ratni plijen koji se nađe, koji se nađe odmah na vojniku koji su uzemali sa vizantijskih vojnika. I zato jedan broj historičara smatra da je to bila pobjeda. Pogotovo zato što je poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu, hadisu Buhari, o kojoj su spominjali poslanik sallallahu alaihi wasallam, govori šta se dešava, kaže pa je sablju uzo, pa je, e, pa je vodstvo uzo sablja od Allahovi sablji, kaže fa fataha Allahu alaihi. Pa je kaže Allah jalla šanu dao da on donese pobjedu. Pa je Allah jalla šanu dao da on donese pobjedu. Međutim, opet, znači, ovo možemo prihvatiti jedno srednje mišljenje. Znači, ne možemo da kažemo da je ovo bila pobjeda muslimana kao u prethodnim bitkama. Jer ni to se nije desilo. Znači, da su muslimani sada otišli dalje u teritoriju. Međutim, nijukom slučaju nije bio poraz kao što će neki reći. Ali u svakom slučaju, ovo je bila bitka koja je bila od velikog značaja. Draga braćo, pogledajte sa kim su se ovdje muslimani susrali. I ne samo to, nego ova bitka je također dalje nastavila da mijenja mišljenje kod lokalnih Arapa. Jer su rekli, pogledajte, muslimani sada se suprostavili Vizanti, otišli da ratuju sa Vizantijom, da li je to moguće? I zato neka plemena, kao što je pleme Gassan, koji prije nisu bili, koji nisu primili islam, poslije ovog događaja su prihvatili islam. Znači plema Gassan, plema Gatfan, Gatafan, ono koje se spominje da je bio saveznik židojima, poslije ove bitke su prihvatili islam zato što su vidjeli o čemu se radi. I s ovim je završena ova velika bitka koja se zvala Gazvetu Mu'ta, bitka na Mu'ta. Normalno mi, kao što nam je običaj, poslije, nakon što spomenemo ove osnovne događaje, draga braću, spomenemo pouke i poruke ovog kazivanja. Ja se ovaj put ne bi zadržao na više pouka i poruka, kao što smo do sada govorili, pod jedan, pod dva, pod tri, nekoliko stvari. Nego bi želio da samo Eh, obratimo pažnju na jednu stvar. Da obratimo pažnju na jednu stvar koja se može vidjeti ovdje, u ovoj bitci. A to je da pobjeda i uspjeh da pobjeda i uspjeh dolaze imanom i vjerom. A ni u kom slučaju radi snage, radi jačine, radi broja i tako da. I zato pogledajte, hajde da se vratimo malo da pogledamo, na primjer, kako su zapadnih historičara. Ja sam se namjerno vratio bio uh, na neku literaturu zapadnih historičara, koja je ovdje jeli, ovaj, prisutna kod nas, da vidimo kako se opisuje ovaj, uh, ovaj bizantijski car. A to je car Irakl ili Iraklije, kao što se naziva Iraklije, kao što se naziva na zapadu. A Arapi za njega kažu Irakl. Ko je bio taj car? Draga braću, to je bio jedan, to što će historičari reći, jedan od najvećih bizantijskih vladara jedan od najvećih vizantijskih vladara je bio upravo ovaj Irakli. Zbog čega? Zato što u vremenu njegove vladavine, koja je bila u 610. do 641. godine po ovu ovdje kalendaru, e, tada je bila, da kažemo, nasupila jedna kriza za Vizantijsko carstvo. Znači, Perzijanci su tada ulazili sve dublje i dublje u teritoriju Vizantijskog carstva. I tada su Perzijanci ušli gdje? Ušli su u Kutis, I uzeli su jedan u koji kršćani posebno vidi jedan sveti krst i skinuli su ga. Ušli su u Jerusalim. Ušli su u Egipat. Čak su do Egipta došli. S druge strane, vam, ovdje na našim prostorima, upravo u to vrijeme, znači Slaveni, dolaze na ove prostore. I, da kažemo, dolazi do, da kažemo, jedne teške situacije za Bizantijsko carstvo na ovim prostorima. Također, druga plemena napadaju Bizantijsko carstvo. Međutim, ovaj car, ovaj vladar, on tada uspjeva da reguliše stanje u svom carstvu. On tada uspjeva da reguliše stanje i da vrati carstvo kao što je nekada bilo. I zato ga, znači, historičari e, nazivaju da je bio jedan od najvećih vizantijskih careva koji je preuzeo carstvo koje se nalazilo u potpunom rasuli. Međutim, vratio ga je. I zato, draga braću, znate da u suri Rum, Allah Đelešanu spominje, spominje se, znači, Vizantije u ovom vremenu. A to je kada Allah Đelešanu kaže, a volibete Rum fi adnal ardu. Kaže, Vizantijici ili Rimljani su pobjeđen. Međutim, za nekoliko godina on će ponovo pobijediti. Znači, to je upalo bilo Bizantija u ovom vremenu. Znači, za vrijeme ovoga vladara. I on je bio taj koji je pobjedio Perzijance i to se spominje, znači, Allah Đelšanu tu pobjedu spominje u Koranu. Draga braća, protiv ovog cara, ovog vladara, muslimanska vojska se usudila da mu ide i da mu se suprostavi. Iako je ovaj sami vladar, sami ovaj vladar Bizantije, ova Irakli. Njemu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao izaslanika. I prije nego, ne samo što mu je poslao izaslanika, da mu je došlo pismo od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a bio mu ga nosio dihaj al-kelbi. I zato je neispravno mišljen neki istoričara koji hoće reći da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam direktno došao do njega da je razgovarao. Ne, poslanik mu je poslao izaslanika. Međutim, još prije tog izaslanika, šta je bilo? Ima jedan bitan događaj. Sjeća ga se A to je da je Ebu Sufjan razgovarao, da je došao do ovog cara. Međutim, Ebu Sufjan tada nije bio primio islam. I Herakli je počeo da ga pita u poslaniku sallallahu alaihi wasallam, pa kakav je, pa ovo, pa ovo, pa sve, svaki put kada mu, svaki put kada mu Ebu Sufjan odgovori, on je rekao, to je svojstvo pravog poslanika, to je svojstvo pravog poslanika, to je osobina pravog poslanika, ako tako bude uspješno, uspješno. Znači, to će, taj hadis će te poduži naći u Buhari, na samom početku Buhari. Znači, ima to, taj dio Buhari ima prevedan. Znači tamo uh, poglavlje objavi, bedul bed vahij, zadnji hadis u tom poglavu, se navodi razgovor Ebu Sufjana Herakli. I koji je htio da primi islam, ovaj vladar je htio i pomislio da primi islam. Međutim, kada je vidio da ko primi islam, jer počeo je da objavještava neku svoju svitu, šta bi se desilo ako bi primi islam? Kada je vidio da će se svi okrenuti protiv njega, on je odbio I rekao je, samo sam tijelo da vas iskušam, da vidim šta ćete vi, šta bi vi uradili ako bi ja primio islam. I zato, pogledajte, imam Buhari, ovaj hadis navodi kao zadnji hadis prvog svog poglavlja u Sahihu, a to je poglavlje Bed ul Wahi, početak objave. Znači, u tom poglavlju je ovaj hadis zadnji. A prvi hadis je innamal a'malu bin nijad. Prvi hadis ovog poglavlja je koji? Dijela se cijene prema namjerama. Zbog čega ima Buhari ovo poglavlje počeo s ovim hadisom, a završio s ovim hadisom. Komentator, komentatori Buharije su na to ukazali, jer zato imam Buharije tečno radi razloga svaki hadis stavljao na ono mjesto koje se danas nalazi u njegovom sajimu. Zašto je s ovim hadisom počeo ovo poglavlje, s ovim hadisom završio? Pa kažu tako, kao što kaže Hafiz ibn Hađar, imam Buharije završio s ovim poglavljem, ovaj, eh, s ovim hadisom ovo poglavlje, da da do znanja šta biva sa nekim kada nema iskrenijete. Šta biva sa nekim kada na početku nema innamal a'malu bin nijat, iskrenijete, dijela se cijene prema namjera. A šta je to ovdje bilo u slučaju Herakla? A to je da nije imao iskrenijet da prihvati islam. Jer da imao iskrenijet da prihvati islam, on bi ga primio. Međutim, vidio je da je poslanih sallallahu alaihi sallam islam, pa je to odbio. Zbog čega? Zato što nije imao iskrenost. I to je, na draga, draga breće, stvar o, o čemu smo govorili u prošlom predavanju čovjek kada ode u delalet, kada ode u zablu, nakon pravog puta, nije to tek tako došlo iznenada. Nego je to došlo radi neke stvari koje je krio u svom srcu. Radi neke stvari koje je krio u svom srcu. I draga braću, pogledajte, da se vratimo. Protiv ove sile su se sukobili muslimani. I zato vratite se na one riječ Abdullah ibn Rawahe, koji je govorio, pa mi, kaže, ne pobjeđujemo. Mi ne pobjeđujemo sa brojčanom niti pobjeđujemo sa, sa, sa snagom, nego pobjeđujemo sa ovom vjerom sa kojom nas je Allah Đelešanu počestio. I draga vreć, isto tako, kada je Ebu Horeire, kada je bila bitka na Muti, kada je Ebu Horeire vidio tu vojsku ispred sebe, a znamo kada je Ebu Horeire primio Islam, kada je poslanik sallallahu alaihi sallam otišao na Hajber, kada je poslanik bio na Hajberu, Ebu Horeire je došao i tada primio Islam. Ebu Horeire je bio u bitci na Muti. I kada je vidio tu vojsku, rekao je, Allahu dragi, šta je ovo? I tada nam isti ashab, Thabit ibn Akram, je rekao Ebu Hureyre, ti nas nisi vidio, ti nas nisi vidio na bedru. Isto smo na bedru bili manji. Bilo nas je mali broj, a neprijatelj je bio veći broj. Pa mu je rekao, inna, inna la nunsaru, in, innana la nunsaru bil kathra. Kaže, mi ne pobjeđujemo sa brojem. I zato, draga braća, ovo je jedno veliko pravilo. Jedna velika filozofija u životu svakog muslimana treba da bude. A to je da pobjeda i uspjeh, hajde da kažemo uspjeh. Jer nije ova stvar vezana samo kada je u pitanju džihad, kada je u pitanju borba. Draga braćo, uspjeh u životu jednog čovjeka, u životu jednog džemata, u životu jednog islamskog pokreta, u životu jedne zajednice, ne dolazi radi njihovog imetka koliko ga imaju. Ne dolazi radi toga koliko je njih, nego dolazi kakav je njihov odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato pogledajte, vratimo ovo pravilo na jednog pojedinca. Kako će čovjek uspjeti u svom životu na ovom dunjaluku ako nema imana, ako nema imana, ako nema takvaluka u svom srcu? Kako će uspjeti jedna zajednica, jedan džemat, ako nema imana? Pogledajte sada, mi govorimo često i sve je to ono radi čega, smo, radi čega se ovdje okupljamo. Radi hajra, radi Kur'ana, radi sunneta, radi davi, Govorimo o tome kako ćemo ljude pozivati na hajr. Govorimo o da'ali. Kakve fajde ima da čovjek ima velike islamske centre, da ima velike, da kažem, vakufe, čiji prihod dolazi u njegove ruke, da širi Allahu djelašanu vjeru. Ako ti ljudi u svom srcu nisu zagrijani i ne žele da šire Allahu djelašanu vjeru, može li taj džemat ikako da uspije? Ne može. Kako jedna zajednica, koja ne znam koliko ima imetka, koliko ima ovoga, kako će uspjeti draga braća, ako nema imana. I zato ovu stvar vratite od pojedinca do zajednice, do države, do naroda. Znači, Allah Đalešanu ne daje pobjedu i uspjeh nekome na dunjaliku radi broja, radi imetka, radi utcaja, nego samo, draga braća, radi imana i radi veze sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I to je, draga braćo, zbog čega čovjeka ne treba da žalosti ako nekada vidi da je u nekom mislu, u nekom vremenu, da je malo muslimana, da je malo ljudi koji iskreno obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, da kaže, malo je, Allah je našanu, znači, da čovjek dođe u neku sumnju. Draga braćo, čovjek u svom životu treba da zna šta hoće. I svak od nas treba uvijek da priča sa samim sobom, da razgovara sa samim sobom i da kažem sam sebi, da kažem sam sebi, šta ti hoćeš u životu. Da čovjek kaže sebi šta ti hoćeš. Jer čovjek ko ima zacrtano u svom životu šta hoće. On ne može skrećati, sad malo ovdje, sad malo ovdje, sad malo bude ovakvim. Nego čovjek koji zna da ima jedan cilj, kada dođe iskušenje, on se strpi. Ako može da ga pređe, ako može da pobjedi, on ide dalje. Međutim, da li čovjek, ako vidi nešto ne može diže ruke od toga, tako ne radi musliman. Možda čovjek tako radi u biznisu, vidi to ne ide pa ostavi. Radi ovo, ne može digne ruke od toga pa proba nešto drugo. Draga braću, musliman tako ne radi. Jer ima ili džerne, ili džehennem. Nema ništa treće od toga. Nema ništa između. To je nešto što često ponavljamo. I zato čovjek mora da zna u svom životu šta hoće. A čovjek ako zna u svom životu šta hoće, ako zna šta je zacrto, onda će biti onako, onda će biti onaka kako je bila generacija sahaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam. Onda će imati snage, onda će imati kugata da se suprostavi sa svim iskušenjima na životu koji se suprostavi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas smiluje Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti i da nas poživi i da nam zdrave da se dalje družimo sa ajetima iz njegove subhanahu wa ta'ala knjige i sa tanuvucama i života njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Aku lukavli hada wa astagfirullaha li walakum astagfirullaha.